Poznat je hadis da se otkloni rukom riječima pa srcem. Pojasnite kada se čuje da neko opsuje Allaha ako isp, kako ispravno postupiti u spomenutoj situaciji kada rukom, kada srcem Znači, onaj koji je u da dijeli rukom i da, znači, ispravno ima svoj stav po tom pitanju da odgoji onoga koji je neodgojen, ali u džahilijeskim sredinama koje su prepune džehla, znači, kako se ispravno postaviti, vraća se pojedincu koji, znači, svojim imanom treba da zna da ponizi nevjernika i onoga koji na takav način prkosi dinu. Najmanje što možemo jeste reći la anatullah alik, Allahovo proklestvo na tebe, Allahovo neprijatelju. Allah te ponižio i kaznio. Znači ta je riječ upravo vid poniženja i kritike, na takav način odražavamo svoj iman i dokazujemo da ono što ružno čujemo nismo pasivni.